الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله za slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova za islam se borimo Dati život za slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova za islam se borimo Dati život za slobodu nikog se ne bojimo Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo dati za šehadet poginuti Ako treba život dati za šehadet poginuti Smrti se ne bojimo Ako treba život dati za šehadet poginuti Ako treba život dati slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova za islam se borimo Dati život za slobodu nikog se ne bojimo Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo Ako treba život dati za šehadet poginuti Ako treba život dati za šehadet poginuti Smrti se morati za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. za slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova za islam se borimo Dati život za slobodu nikog se ne bojimo Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo Ako treba život dati za šehadet poginuti Ako treba život dati za šehadet poginuti Smrti se ne bojimo život dati, za šehadet poginuti, ako treba život dati, za šehadet poginuti. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نكلم من هذا الله جل شانه ونسيب الله تأثيما نكلم منه صلاة السلام na Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam njegovu časnu porodicu na. ashabi i Draga majke i sestre, poštovana i vrijedna omladina, čast da u ime domaćina ispred predsjednika džemata, džemata, džematskog odbora i uopće svih džematlija, izrazim dobrodošlicu našim mustafirima. Kažu da ih ima 150, jer su baš ono lijepo nanijetili. I pošto su islamu svako dobro djelo minimum računa 10 sevapa, onda po 15 ili 17 ili 20 odložimo sa 10 i dobijemo možda i 200. I ja tom prilikom izražavam dobrodošlicu i našem Musafiru, magistru profesoru Senatu Halikoviću, njegovim pratiocima iz džemata Hrvatskog odbora u Vatvilu, također izražavam dobrodošlicu i našim drugim musafirima, tu su musafiri iz Berna, naši musafiri iz džemata, košničkog e, džemata ovdje u Luca ruke. tu su braće e, Albanci, Kosovari, iz i tako dalje i tako dalje. Na kraju svima vam izražavam potpuno dobrodošlicu da vas Allah Đelešanu nagradi, Ahler Vosehlen, dobro nam došli, molim Allah Đelešanu da se u ovom u ovih nekoliko narednih minuta koristimo od našeg gosta i našem gostiju, slušajući ako voda inšala, lijep pazi na sjetan. Pardon. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده في لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Dragi braći, cijeli sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sva hvala i zahvala pripada samo uzvišnom Allahu Đelešanu i neka je salavat i selam na njegov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestitu i častnu porodicu, na njegove sahabe i na neko će ga sjediti sve sudnjega dana Allahu na amin. Amin, ja. Eto zijaretu o vašem lijepom dobrom džematu, inša Allah, u Lucernu. ovo je već, ja mislim, treći put zijare i svaki put nešto kad je lijepo, on sad to do, dočeka i to svaki put ispada kao na novo nešto. Ta novina i molim Allaha Đalešanu da vas objemo nagradi, da vas učvrsti, da vam da, snage da izdržite na njegovom putu. Prepreke su dunjalučke, pred insanom ogromne, Allah Đalešanu kad hoće on umanje, kad hoće otkloniti sve to zavisi do našeg nijeta. Kakvi smo mi, šta mi nanijetimo, to nam Allah i da ili dodijeti. U jednoj predaji, jednom eseru, koji se prenosi da su neki od islamskih učenjaka rekli Allah Đelešanu od svojih robova hoće samo dvije stvari. Od svakog insana, muškarce i žene, Allah hoće samo dvije stvari. Kada bi rekao pitao zašto ne praktikuješ islam, zašto ne poštuješ islamske propise, onda bi stao i zamislio se, rekao bi kako ima mnogo propisa. Pa bi napravio namaz, pa bi napravio obaveze, pa pet puta namaza, pa kod žena to ne može da vi bojite da ne pa hijab, mahrama, pa ima tu mnogo stvari koje ono insan odmah u odnosno šetam mu to dočara mnogo Krupni, teški, i onda čovjek se nekako onda u i kaže ja ne, neću, nemam pravo da probam, ni da pokušam da, da praktikujem ili da izvršavam islamske propise. Vidite, u islamu, kad kaže ovaj islamski ključenjak u islamu, ima samo dvije stvari koje Allah traži Nećemo govoriti o propisima, farsovima, i o zabranama, one koji su harami, samo dvije stvari. Allah hoće svakog svoga roba samo dvije stvari Kaže, prva stvar jeste, prva stvar jeste, antu dirru bini da priznate njegove blagodati. Šta hoće od nas? Da priznamo Allahove blagodati prema nama. kad sede, sedne insan, čovjek, često nabraja šta mu fali, šta mu smeta, šta mu nedostaje. Šta bi to želeo da ima? Dakle, često insan nabraja manjkavost rijetko stane da nabroji blagodati. Šta sve ima? Rijetko stane da nabroji. Zašto kad nabrajaš blagodati? A, priznaješ Allahove blagodati prema sebi. Onda si zahvalan, šakio. A suprotno šakiju, zahvalno je kjafir, nezahvalan. Znači kjafir u suštini osnovi riječi znači onaj koji je nezahvalan koji ne bira Allahove blagodati. To je pravo značenje ne nevjernika. Šta radi? Ne bira i blagodati nemira. Dakle, mi znamo onda ne shvatamo kao jednu potpunu ideologiju, nešto što je Allah Đelešanu poslao da program našeg života, da naš život uskladimo prema tome da bi nam bilo lakše i lepše. Da bi insan ispunio svoja prsa, da bi smirio svoju dušu, da bi bio zadovoljan i kada ga nešto na dunjalu pritiza ono kad kaže fali mi to i to mi nedostaje, to mi smeta i to me boli, u takvoj sam situaciji da kaže alhamdulillah, na čemu na blagodati samo. I možda sam, ne znam, na predavanju ovdje spominjao onaj primjer koji je toliko fascinirajući da, da čovjek pomisli da je to opet neka legenda izmišljotina, ali predaja koja se odnosi na Isa alaihi salama, Allahovog poslanika, kada je prošao pored čovjeka koji je bio slijed, paralizovan, dakle nepokretan, nije mogao pomeriti ni ruku ni nogu. Allah ga iskušao sa nekim bolestima od koje mu je otpadalo tijelo, odnosno meso za kostiju i u takvom halu kaže hvala ti gospodaru na svim blagodatima koje si mi dao i to što si mi dao prednost nad mnogim tvojim stvorenjima. Isa alaihi salam kao poslani kom je Allah dao velike muđize, da je neprevedljivo čuda. Jer Allah Đelešanu je gospodar tih muđiza i naknadnih dijela, kaže, vrati si Isa alaihi salam, koji kaže Allah o tobe. Šta ti to Allah dao, na čemu ti zahvališ? Šta pa ti to Allah dao što si mu zahvala? Zar nisi slijep, ne vidiš dunjaluka, ne vidiš ništa, živiš u mraku, Zar nisi paralizovan pa se ne možeš ni pokrenuti? Pa vidiš kakvu ti je bolest dao, pa tvoje, kaže, koža ti se koža ti spada, dakle meso spada s tijela, a ti kažeš hvala ti gospodaru zato što si mi dao i počastio me i uzdigao me na mnogim priskorenjima. A on kaže Allahu poslaniće. zar mi nije Allah dao srce koje ga daruje? Dakle, srce koje ga je spoznalo i zar mi nije dao jezik koji ga spominje? Zar ga nisam borio tri onih koji ga ne daruju? Zar ga nisam volio, zar me Allah nije počastio da sam od svih onih koji ga negiraju? I kaže se s Srami svoju Mubarek ruku spustio na njega i zamolio Allaha Đelešanu da ozdravi ovog čovjeka. A sam da Allah Kur'an Karim Kerimu Boži poslanik Muhammed sallallahu u hadisima da Isa liječio, da je liječio slijepe, gubave, dakle one koji su bili od onih bolesti koji se nisu mogli izliječiti tada bolesti i onda kaže čak kada bi zamolio Allaha Đelešanu, Allah bi proživio umrlo. Proživio bi Allah umrlo da progovori i da ovaj pokaže se muđiza poslanika Isa a.s. Kad Isa spusti ruku na njega i kaže uputi Allahu Đelešanu u domu, Allahu daj mu zdravlje. On ga. Zbog čega to učinio? Da bi se družio sa tim robom. Da bi imao čovjeka tu imana, tu veličinu vjere, dakle, da bude uz Božijeg poslanika. Zahvala. I to je što. Prva stvar koju Allah hoće od nas. Prva stvar koju hoće od nas da smo mu zahvali. Namaz nije molitva. Vidite, namaz, kad kaže, prevodi se često kaže se molitva. Namaz je zahvala. Allah Namaz je zahvala. Molitva je kad što moliš, nešto praviš. Što praviš namaz? Da zahvališ Allah A normalno koristiš do namazu, i na srčnik i poslije namaza i zato svi sam učenjaci rekli poput Buđanida, Rahmetullahi Alej kaže Allahu ne kaže djelo Ovaj, jeste namaz, zato poslije namaza mnogo upućujte dove Allahu Đelešanu. Dakle, takve volite, A najdraže djelo kao vid zahvale. I kaže druga stvar koju Allah hoće svoje Prva stvar jeste zahvalnost. Druga stvar jeste šta? Kaže da priznate vaše grijehe njemu i da zatražite oprost Allahom. Priznavanje njegove blagodati, prva stvar. I druga stvar da priznate, da priznate šta? Da priznate grijehe. Ali Allah Dakle, da znaš šta si počinio, učinio, kakve prijestupe, grijehe si napravio, da kažeš gospodaru, oprosti mi. stavite te bukvara. A iskreno. To je jak firme. Pardon. To su dvije stvari koje Allah će Nije moć. Samo dvije stvari. Da insan iskreno stane i da kaže gospodaru hvala ti na svim blagodatima, ja te blagodati nisam Ti si iz tvoje milosti neograničene, apsolutne tvoje vlasti koju imaš mene dao te blagodat. Tebi zabav. I onda kaže i gospodar one moje grijehe koje ja učinio. I to je, to plaćava Allah Zato može poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu ko prouči istikfar, a nazvao, nazvao ga je sejdu istikfara, nazvao je taj istikfar da je počeli ili prva istikfara. Kaže, ko kaže izuta ili nadeče, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa wa'adika ma a'udhu bika min sharri ma bi wa Kaže Boži sallallahu alaihi wa sallam, ko ovaj farizu i i preseli tog dana ali iskreno verujući ono što kaže dakle ako ti srce smireno u tome i kazalo je ono što je jezik i ono je priznao i potvrdilo ono što je jezik izgovorio, kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a umre tog dana ući u džanet, te Je Jel Nije. A šta znači taj istikvar? Istikvar upravo znači ove dvije stvari koje smo spomenuli. Kad čovjek stari kaže Allahumma anta rabbi, gospodar ti si moj gospodar, Allahu ti si moj gospodar, nema drugog gospodara sam Allahu tešan. Halakteni wa ana abdu, stvorio si me i ja sam tvoj Stvorio si me i ja sam tvoj وَاَنَا لَاهْدِكَ وَاَهْدِكَ مَسْتَفَا I ja sam na tebi dao toj riječi i obećanju koliko ja mogu. Koja riječ je obećanje? Onda se zapitaš kad si dao riječ Allahu Đelešanu, Allah kaže kada je stvorio duše prije nego što je dao na Dunjaluku, da se rađaju redu kako Allah to odredio, Allah je izveo sve duše sinova Ademovi pa ih pitao Elestu bi Zar nisam ja vaš gospodar? Pa šta su rekli duše, Pa jesi gospodaru, prihvatamo te, priznajemo te, a onda dolazimo na dunjavu, pa neko potvrdi, a neko negira. Dakle, neka duša negira i slaže na ono što je potvrdila. I onda vjerni kaže, šta kaže? Kaže, gospodaru, i ja sam na tebi dato i riječi koju sam ti dao tad u Ezelu, prije nego što si stvorio zemlju, prije nego što si stvorio ljude na zemlji, ono što je duša potvrdila, ja stojim iza toga. Ja stojim iza tog povećanja. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. El muslimuna na šuruti. Muslimani su kakvi prema njihovom ugovoru. Ako se dogovorimo, ako potpišemo, ne smije jedni to izneveriti. A kamo li da izneveriš obećanje ili emanet ili ah, ugovor koji si dao Allah وَنَا لَمْ تِكَ وَالْكَ مَسَدَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَنَا E, dolazi ovaj drugi deo. Kaže, tražim kod tebe zaštitu od zla koje sam počinio. Od zla. Ono što, što sam javno učinio, što mi ljudi znaju i ono što mi ne znaju, ono što niko ne zna osim tebe, gospodaru. Čak neke grijehe nekad učinimo, ne znamo i mi sami. Dakle, nismo i registrovali. Zbog slabosti mana ili zbog prošla grijeha čovjek izgubi snagu da prepozna šta učinio što ne vada. Nekad pogriješiš oko, okom, rukom, a kako li jezikom. I čovjek kaže, gospodar, ja priznajem svoje grijeve. E, vem ti. Priznajem tvoje blagodati prema meni. I priznajem svoje grijehe prema tebi. Falsirni, pa mi prosti, fejna mu urube ila zato što niko ne prašta grijehe, osim tebe, gospodar. Kaže Boži poslanik, onaj istikvar prouči, ne moraš na arapskom, na našem ne zapišeš i ustaneš i zaista potvrdiš ad, ugovor prema Allahu Đeršanu, priznaješ da si mu rob, i priznaješ za gospodara, a on u istinu to jeste, makar ga mi ne Makar svi ljudi bili na u nevrednici, makar svi ljudi obožavali kipove, kamenje, ovo ili ono, ljude, pare, bilo šta, Allah je gospodar, a onda će ih pozvat pred da mu daju to je odgovor za ono što su radili. I to su, braći i sestre, dvije stvari koje treba da ispoštujemo. Ako i ne ispuštujemo šta smo radili, onda smo izdali, onda emane. ako izdamo emane, šta se dešava? Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u džahennamu ima jedna jama. Buna koji se zove bi'lul emanat. Buna za Emane, za oni koji su spremili Emane I njihov otkup ili čišćenje će biti. Kaže dođi poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Inne li teube ti bada. Zaista teuba. Šta je teuba pokajanje? Ova povrata kada Allah podržava. Zaista teuba ima svoju kapiju. Kako je ta kapija? Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam. Ma bejne misra'iha ono što je između dvije, ono što je između dva kanata, te kapije teube, ono kako je udaljen jedan kraj od drugoga, ma bejne l-mešriki wal-magrib, je udaljenost koliko između istoka i zapada. Koliko, koliko između istoka i zapada. Koliko ova zemaljska kula. Dakle, u jednom momentu, kada bi svi ljudi i čini na dunjaluku rekli oprosti nam gospodaru, kajemo ti se te obavi bilo Ne mora jedan po jedan, ne moraš zakazivati, ne moraš čekat. Kažeš, astagfirullah wa atubu. Traži gospodaru te oprosta i ti se. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, zaista teuba ima svoju kapiju između dva kanata teube, između dva kraja te kapije teube jeste udaljenost koliko udaljenost između istoka i zapada i ona se neće zatvoriti ni subotom, ni nedeljom, ni petkom, i četvrtkom, srijedom, utorkom, ponedeljkom, i izutran, i naveče, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a ta kapija se neće zatvoriti dok se sunce ne rodi sa zapada, sami sudi dan. Allah čeka svoje dobro. Čeka i dok su na dunjaluku, dok su na dunjaluku, sve do sudnjega dana, do velikih preznaka da čovjek kaže oprosti mi gospodaru, ja se hajda će vrata osnovna. I zato kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa da Allah Đelešan očekuje teubu svojih robova svakog dana i svake noći. Pa kaže u toku dana Allah pruži ruku svoje milosti. To jeste Allah pruži garanciju da će prihvatiti teubu ljudi pa kaže, gdje su oni koji su griješili u toku noći da se kaju pa da ih primi i da ih oprosti? I gdje su oni, kaže, noću, kaže Allah Đelešanu, gdje su oni koji su mi griješili danju, pa da traže sad oprosta, pa da im oprosti i to tako neizmjenično stalno, dokad, dok se ne rodi sunce za zapada. Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi Inna Allahe yakbelu teubetel abdi ma lem yugarnir. Allah prima pokajanje svoga roba sve dok mu ne dođe duša tu. E tad pa nema. Tad nema. Ako si čekao do nemoj da misliš da će se ta pokajati. Da insan ono kaže, kada čuješ izana, pričaš sa njim, pa što prate, pa što sestro, pa što amiđa, pa dajiđa, pa tetka, pa dedo, on kaže, hoće da dočekam 65. ili 70. pa da se pokaje, pa da ode u džamiju, pa da klanja možda 5 dana i dođe rana naći umre. Allah, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah prima te svoga roba sve dok duša ne dođe u ključnu kost. Dok duša ne dođe u ključnu kost. To jeste dok ne dođe smrtni glas. Kada će doći smrtni čas, samo ga Allah zna. Nije uslov starost, nije uslov bolest, nije uslov snaga, sposobnost, nesposobnost, pa samo Allah zna i on stane velika smrti kada on hoće, a to je već određeno prije nego što smo se rodili na dunjavu. I zato Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tako poziva ashabi i govori o tome. Kako mi to radimo? Kako mi postupamo? Jesmo li mi svesni toga? Da li znamo teret emanet odgovornosti koja je na naša pleća, koja, koja je ta, ta emanet, ta teret koja je na naš rad, da li smo svjesni odgovornosti srčne? Da li smo svjesni odgovornosti islama, postupanja, ponašanja, praktikovanja, klonjenja zabranjeno ili nismo ništa od toga, a često slušamo, vidi vaša lema, knjiga, na svakom mjestu toliko je prevedeno, toliko je napisano, toliko je ispričano, toliko je rečeno, toliko se štampa, piše, prevodi, govori, toliko se priča, koliko fajde ima. Inna Allah la yubeiru ma bi kaubin, hata ma bi Allah neće promijeniti stanje od navda, dok se ti ljudi ne promijeni svojim dušama. Nemoj da očekuješ promjenu, brate i sestro, niti u svom životu, niti u svojoj porodici. Nemoj da da očekuješ boljitak, odnosno lepotu. Smiraj duševni dok ne promijeniš se ti sam. Dok ne kreneš se promijeniš. Kako kreneš se promijeniš? Kaže Allah Đelešanu. Šta je garancija za to tvoje dobro djelo? Šta je garancija za tvoj iman? Kaže Allah držan u Kur'an Kerimu Inna ladina amanu wa salihati se jeđalu lahumu rahmanu voda. Zaista oni koji budu vjerovali, dakle koji budu vjerni od ljudi i žena, u aminu salihati, a zatim zbog tog imana budu činiti dobra djela, se jeđalu lahumu rahmanu Allah će učiniti volje. Šta će Allah da? Da će ti ljudi, da će te osobe biti prihvatine među ljudima. Neće biti omraženi, neće biti mrski. Gdje će ti prvo Allah dati mirak u porodicu? Gdje ti je najviši u porodicu? Gdje je najviša muka u porodicu? Gdje ti je najviši rahat u Allah kaže, ako budeš vjernik, zaista, nema Allah potrebe, subhanallah, da nama potvrđuje, da nam se kune, a često se kune, gospodarski će to Kur'an I kaže, Allah, ne ledine amenu, wa anju salihati se kod Allah. Zaista oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će učiniti svoje mi. E zato kaže Ahmed ibn Hanbal, rahmetullahi alaih, Ekamet ma'ija Umu Sari. Njegova žena se zvala Umu Sari. Živjela je sa mnom Umu Sari teratine ter. Teratina 30 godina. Fe mah telef godina o nije fil Nikada se nisam poriječio sa njim. Braći tu. Najviši problem. Gdje je problem? A, rad. Šta je problem radu? Problem od nas recimo. Nema rada. Ahmed ibn Hanbal rahmatullahi alejhi kaže živeo sam u braku sa Umu Sali 30 godina. Nikada jedno drugome nismo vratili riječ. Da li je moguće? Da li je moguće tri mjeseca, tri dana da ne varniči, Može ako I znači ono kad varnić u kuću, onda ti to i na poslu, i u džema, i u komšilu. Ima jedna priča koja je spomenuta, želim da je kažem kao pouku ili poruku, u jednoj od kompanija ili firmi, kaže, bio je direktor koji je jedan dan bio jako nervozan, dug. Nekoga je vađa ga generalni direktor a on je bio direktor, odnosno zadužen za ovaj resor koji se odnosi za, za sekretarijat ne znam, tako nešto. I kaže on pozove ovoga svog sad barajnika ili onaj koji je trebao da da i kaže mu nije tako obraćao. Slušaj ti, imaš 5 minuta da mi doneseš sve to što trebate izveštaje, potvrde. Ovaj čovjek kaže ka je, ja to zakupljam, ali ne može to tako brzo. Ne interesuje me 5 minuta da si ispred mene moraš to roditi i stvoriti kako hoćeš. I onda ovaj koji je zadužen za taj resor kaže svom radniku koji je zadužen za drugi resor kaže moraš to da završiš, ulazi kod njega jedan od radnika. Običan radnik, jedan od službenika, koji je inače imao malu djecu u školi svaki dan izlazio onaj napred čučke ili pola sata, dok je škole da je odreda do kuće da se vrati sa autom. I kaže, kad stigne do ovog koji se već napunio, kaže mu, samo izum ono, dobre da odredem u djecu, znači iz respekta ga pita, ali je on potrebe svaki dan izlazio. I ovaj onako ljud kaže, kako djecu svaki dan ti izlaziš, ovdje si mi se popio, ti misliš da radiš, da ne radiš, Sedi tu, ako izađeš, napusti posao i čovjek, deca na ulicu, ne smije da izađe s posla, naruče, iseki telefone, kaže, zove ovoga, zove onoga, nema, ko će da uzme škole, i onda jedan od učitelja vidio djecu tu i onda ga zapuši. I usput kupio djetetu neku igračku. I kad je ovaj u kući toliko ljudi, kaže ono dijete trči kod njega, babo, babo, kupio mi učitelj neku igračku. I on kaže, ma kakva igračka, šta ne briga, mi mi se za I ono dijete plaćući, kaže, ide i najđe mačka na put, koja se znala igrat sa njim. I kaže ono, kad vidio oči kod njega, on je šutne nogove na mačku zid, vrisne, ovako. Ko je šutno mačku, pitanje? Kaže, direktor. Nije dijete, to se samo prenijelo prenijelo se da se reflektuje na Znači, ona nervoza, vidite šta je mulja, šta je netrpeljivost, prenijela se od onog do djeteta i završila na nesim Zbog čega? Tako i mi. Dođeš u porodicu zbog ovoga i onoga, naljučen, nervozan, nisi smiren u duši, fali ti ovo, fali ti ono i odmah ta negativna energija se prospe među svima. Jedan insan je sposoban da smiri, ako Allah ta noć smiraj, da prenese druge. A jedan je može, ima kod mogućnosti da napravi haos. Zato jeste. Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu u nekim predajama, u nekim predajama, kaže Boži poslanik Muhammed alaihi Sala, da kada bi sedeli stotina, sedela stotina vjernika, mu'mina, na jednom mjestu, a među njima bio jedan licemer. I da vrata dođe u munafik. Znate da bi se oko munafika. Iako nikog ne zna. Kako, kaže, duša se prepoznaje. Traži istinu. I kada bi sebe stotina munafika, a među njima jedan jedni, kada bi ušao vjernik za vrata, znate da bi se oko vjernika. Prepoznala bi duša. Ako smo vjernici, imat ćemo pozitivnosti i energije da prenesemo prvo na one naše najbliže, to jest našu porodu. to jest našu hanu i djecu, ili u svom slučaju drugom hanuma, koja je i porac, da prenese tu energiju, tu, taj pozitivni iman na svog supruga, na svoju djecu. I onda Allah kaže i nevedine amenu, ali u salihati, se jeđalu da rahman buda, zaista oni koji budu vjerovali. I dobra djela činili, Allah će ju činiti voljeni. Voljeni. Kaže Allah Đelešanu, من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ko bude, kaže Allah, gospodar, ko bude činio dobro, ko bude činio dobro, bio on muškarac ili žena, a vjernici su mu'mini, ko bude činio dobro, bio on muškarac ili žena, a vjernici su, pa da nohi jedna hajatu, da ćemo da prožive lijep život, da će da Allah lijep život. Svi na svijetu danas trebaju za lijepi život. Ne bogati život. Lijep, rahat život. Allah kaže, fele nuhi jednemu hajatu. Wala nefsi jednahum ajrahum ma kanu ya'malun i dat ćemo im nagradu na ahiretu mnogo bolju od onoga što su oni zaslužili za rad. Dakle, prva garancija gospodara svih svjetova zbog tvog imana i tvog dobra jeste lijep život na dunjalu. Najviša sreća na dunjalu najviši rahatu, A zatim kaže Allah Đešanu, a kada se sretnu sa Allahom, gospodarom si svjetova, na agretu, kaže Allah, onda će tek dobiti nagradu koja je mnogo voda i veća od toga što su oni zaslužili i mnogo veća je voda od što bi oni zamislili. To je garancija gospodara si svjetova. Draga braći i sestre, ne bi da duži, možda sam duži možda je meni rekao par minuta, a se mogu pomnožiti. Ovaj, e, želim da, da kažem i da spomenem još jedan događaj priču. Šta se to dešava sa nama kada nismo zahvali, kada ne negiramo, kada smo u u vrijeme. U jednom događaju ili slučaju, kaže, čovjek je bio bogat i mučan. Imao je dobru ženu. I kaže, jedan dan dok ona servirala ručak i donijela mnogo različite hrane i jela, kuca neko na I ona ode na vrata i kaže, siroma, prosija. Kaže, dijeli siroma. I ona se vrata onako odgrešena, bila dobra žena, čestita, vjernica, i kaže, pitam, ko je? Prosija. Kaže, ja traži nešto malo da mu sudjeli, da mu dam nešto. Kaže, deset različitih vrsta jela servira. Kaže, ne. Odbija Da je pio radio bi, radio bi. Staraj, od kuće, onako drsko, pa negira Allahove Prva stvar negacije, prva stvar okulnosti, opolosti. I kaže onda kao žena, šta ima u svim rukama? Žao i teško i kaže, nema ništa. Nema ništa. I čovjek odmah na to. Prolazi vrijeme, poruka ovome, danas je ovako, ali zna kako je sutra. Iskušenja dolaze, gubi čovjek i mjeta, propada biznis, dućan za dućanom se zatvara, sve to što ima. Postaje poslije siromaštva se vlada, ne može ženu biti. Kaže, ženo, idi svojima, ja ne mogu da nađem za ovoga. Kad Allah hoće dunjalu da prevede na glavu. I kaže, raspusti. prođe vrijeme na sudare. Zapravo se neki čovjek, ali dobar vjernik, dobar insan, isto imućan. Eto, tjelo kako kažu, tjelo isto. Boga to je prvi, Boga je drugi. Međutim, ona je Atalakiju zbog, dao je razlog zbog siromaštva. I kaže, jedan dan dok ona se servirala nas isto ovom svom čovjeku, sad mužu, suprugu, isto mnogo hrane i kaže, različitih dijela nekog na vrata. On ode na vrata i kaže, vrati se, kaže, sirom. Kaže, ovaj nije sad suprug. Sve ovo hrane što ima se pokupi daj. Sve što si stavila na, so, na sto, za sosu, daj. A kaže, ne treba mu toliko, malo. Samo malo. Kaže, sve daj. I ona kaže, pokoj ti dane to što, što mu je trebalo, što mu nije trebalo. I odne A zatim se vrati skrhana i uplakana. I pitam što plačeš, jer ti žao to što si podijelila, da ti te laha, zar ti žao to malo hrane, a to kada mi Allah blagodat za tebe. Nemoj da me pita. Kaže, što plačeš? Kaže, znaš li ko je bio prosjak koji je bio ratima? Kaže, ne znam, kaže, moj prvi čovjek. Kaže, on se osme i pita je, a znaš li ko sam ja? Ona kaže, ti si moj čovjek sad? Kaže, ja sam onaj prvi prosjak. Ko si ti? ja sam onaj prvi prosjak. Onaj nije zasluživo da ima to, niti tu takvu čestitu ženu, niti metak, jel da vam u par dana, par dana, dunjaloški, zamijeni mesta. I zato jedan od islamskih učenjaka je govorio, moleći Allaha Đelešanu, Allahu naš, Nemoj nas namiri drugim ljudima. Jer Allah kaže, ako vi nećete da verujete, doći oni koji hoće. Doći Nemci, doći Francuzi, Englezi, ovaj, Švajcarci, Belgijanci, primat islam i oni će nositi bajrak islama, a vi ne zaslužujete. Ovaj šejh je plako s tim razlogom govoreći Allah moj, nemoj nas zamijeniti drugima. Zašto? Znači da mi nismo dobri dobre korazamijeniče i znači da ćemo zaslužiti tvoju nas korazamijeniče. Zato smo mi najpozvaniji i najpreći da ponesemo taj bajrak Islama, odnosno da čuvamo, ako budemo iskreni, Allah će nam dati bereketa u našim porodicama, Allah će dati bereketa u našim džematima, Allah će nam dati snagu da zaista izađemo na površinu. Ne nekako svo vrijeme u džematima živimo kao da smo bez vazduha i onda malo se podignemo i zaprećimo malo vazduha, pa onda opet onako trvi i guši se pa opet udati, nego da zaista džemati procvetaju, a procvetaće i krenut će se naprijed, ako budemo iskreni i potrudimo se i svako od nas, svako jedan drugoga, odnosno uzajamno se čuvamo, moleći Allaha Đelešanu za nas međusobno, da uputi svako ono koji je ovdje učvrsti, a da su našu braću i sestre koji su vani, da ih dovede. Da tako radimo. Ne da kažemo, slušaj, ovaj u džematu je suvišan, ovoga mi trebalo isterat. I tako, tako ljudi često postoje, Allah sačuva. Nego ako nešto fali, kada Allah učvrsti ga, ga. Može ovako, ovako treba raditi, ovako treba razmišljati, to je dužnost i za sestre, to je dužnost za nas, to je dužnost za imama, to je dužnost za svakog od vas, niko nije ne, bez odgovornosti, svako je sa imametom. Dakle, Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam traži. Dakle, Boži poslanik ali sam pozivu. Tako je nezijet, muku da trgu, preživao se ljudi. Ja išla da bi Allah vama da kad ga je pitala, Boži poslanik znala da ga pita, odnosno žena da sazna, Boži poslaniće, koji ti je najteži dan u životu? Šta ga pita? I onda ostane i zamisli se sve ono što je prošlo. Kaže, ova doživio sam od svog naroda mnoge neugodnosti, neprijatnosti, muke. A najteži mi je dan, dan, taj dan. Kada ću pozlo ljude da se spase džahenevske vatre, oni su ga kamenovali, proterali, ponizili su, ponizili su sebe, ali su veliku muku i jadku tada je Boži poslanik. Međutim, kako je Boži poslanik sallallahu alaihi Ovo pričam jednostavno s one strane kako treba da imamo snage da jedan drugom oprostimo, odnosno da gledamo koliko ima hajru svakom od nas. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sada, sallam, kod svih drugih neprijatelja koje je imao, jedan od tih žestokih neprijatelja Halid ibn Walid. Halid ibn Walid, poznat kao komandant muslimanske vojske, osvajač i tako dalje, tam danas izučavaju na vojnim univerzitetima, rejse, kako fakultetima, kako je uspio, kako je vodio vojski, kako je uspio tako da nikad ne bude, nikad ne bude, nikad nije bio poražen. Čak i kad se vodio protiv vojnog poslanika Muhammeda, sada Allahu alaihi wa I kaže se, toliko je muka to muslimanima, da je Boži poslanik alaihi wa sallam na Uhudu gotovo život izgubio, dakle gotovo je umjen zbog Hatim kada prošla u steđaj i nije kada ostavio priliku niti šansu da nije pojel vojit na poslanju. Međutim, dan za dan Allah čini ono što on hoće i određuje muslimani jačaju mušnici slabe. Dolaze muslimani na Hudejku, dakle došlo do ove umru, mušnici nisu dali. je izveo omladinu, dakle vojnike, konjanike, željne krvi da napadnu bolje poslanike muslimane koji su došli dame da obiđu kjavu. Ali nije našao priliku. Boži poslanici kažu tak, možda neki kažu prvi put kvanjom namanski strah, salatul hauf, kada jedna grupa kvanja druga čuva. Pa onda kada se mijenje u toku namaza, dakle naporan, jako napora namaz, ali da bi se zaštitio život. I Hadid i Valid, kružeći sa konjicom oko njih, Kaže ovaj čovjek mi nije dozvoljeno. Dakle, nemam, nemam ja prostor još da njega dohvatim. I propada mu šansa na Hudejbi i Boži poslanik sallallahu alaihi sallam potpiše ugovor da će se do godine vratiti na umru. I to je bio ugovor. I dolazi Boži poslanik sallallahu alaihi sallam ali razmišlja. Kaže, mi propadamo. Krug oko nas se steže. Ne možemo raditi više ni ka šamu, za trgovinu da Siriji, da pregorio Davu i Ivanu, danas Palestini, niti možemo, niti možemo ka niti sve nam je zatvoreno. I razmišlja da teži cararsko polje. moj gospođo, treba teži od, odseliti toga. I onda kaže dite u Abesini, a Neđašija primi islam, prihvatio muslimane. Neđašija, radi Allah anhu, kaže postao sebi i Boži poslanik sallallahu alaihi Ja vam Kaže, da idem u Vizantiju, kod Vizanta, kod Herakla. Kaže, on je kršćan, stranac. Da idem kod jevreja, da idem kod kresijanaca, kup od svog naroda. Razmišlja Halid, ali sprema se uporno da beže. I kaže, dan za dan, mjesec po mjesec, dođe druga godina kad dolazi Boži poslanik sallallahu alaihi sallam sa muslimanima da obavi Sad ne smije krivi, potpisa drugog. I kaže, mali ti mi veli, napusti me. Napusti neku, ne može da gleda muslimane od, izmržnje prema poznaniku i njima, nego ode u pustinju. Ode vlad u pustinju, da šetaš štir dana pustinjom, samo da ne gleda muslimane. I Boži poslanik sallallahu alaihi wa Četiri dana je dakle, poradio u Mekki, obavio umru i onda šeta nekom i gleda me kuću, želeo se Mekke, Resul sallallahu alaihi sallam, i kaže među muslimanima, kod Božeg poslanika je bio Velid ibn Velid, Halidov brat, rođeni brat, koji se zvao Velid. Dakle, ime po ocu. I pita ga Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, velike, šta je sa Halidom? Pita ga. Dakle, ne pita što nam se mali sad ne izpriječi nakon, zato što smo jaki. Ne, pogleda mali koliko smo jaki. Doće vatkati njega da slomimo. imamo to pravo što svakam škaj. Doće vatkati njega da bacimo na koljena. Ali kaže Boži Fajnik, šta je s Halidom ove vidi? Brat Halidom se okrene i kaže Boži poslanik, pazi za brata. Mi danas okrenemo jedan pa kažemo ti nikako musliman, ti si džat, ti ćeš u džehennem. Da uzmijemo hoće da kažem, Allah, puti tebi mene, mene pa tebe. Prvo počneš od sebe. Kaže, veli, kaže, inša Allah, Boži poslani će Allah će ga dovesti. A kobom da Allah će ga dovesti. Kao vjetnika. I kaže Boži poslani, pazite što kaže Boži poslani. Kaže da Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e misluhu, ili misluhu ječheru islam, zar može čovjek da ohalit da ne vjera islam? Pa zastane Boži poslanik Ali Islam i kaže, kaže Boži poslanik Ali Islam, mu sreće, mu sreće da onu svoju snagu, onu svoju energiju, ono svoje znanje upotrebi u službi Islama. ne hajren lehu, veliki bi hajzan. Kad mušli, čafir, gotovo bio Boži poslanik, kaže Boži poslanik, kako sreće da je on krenuo putem Islama veliki i hajeste. Želimo Boži poslani, ali Islam hajde. Hajde. I kaže radi, radijallahu vam wa ta'ala, sedne i traži, odnosno krene mekom traži Halid. Ne nađe. Pita gdje, kaže zašto Halid, nije u I sedi napiše pismo svom bratu. Kaže, bismillahirrahmanirrahim, u ima Allaha gospodara svi Dakle, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog. Halide, piše ti ovo pismo, pozivam te u islam. Želeći da se spasiš od džahennama i propasti. Halide, Boži poslanik je pitao za tebe. Ko je pito? Boži poslanik. Kad je stilo pismo do Halida, kaže Halid sete iz one mržje ako nekom pošalješ poruku iz te brže koju je imao u prsima preko poslaniku, ona je splavila, da ne kažemo nestala. I kaže, kaže Boži poslani, kamo sreće Alide da si stao u službu Islamu, veliki bi hajer steklo, Halide, kaže Boži poslani, ta tvoja pamet, za te nije dodana Islamu? Boži poslani mu vrijednosti, ono što Halid jeste, ono što može, ono što zaista jeste, kaže pamet, snaga, disciplina, sposobnost, kako sreće da si to upotrebio dobro, pa da stekneš veliko dobro od Allaha gospodara stiče. I kada stigne poruka do Halida, Halid sedne i razmišlja. Nema više rahatluka. Više duša nije smirena kao što nije bila ni ranije u kufru, a sad traži izlaz i kaže, usnijem jednu noć, kaže mi Veli, radi Allah manu Vardavu, kaže, jednu noć usnijem sad, kako stojim u pustinju, na ovu ručinu, zemlja koja, u kojoj nema ni vode, ni hrane, muka, i kaže, osjetim skop. I usnijem kako iz te pustinje iskoračim i uđem u zelenu oazu, uđem u zemlju koja je puna izvora, rijeka, bašća, ljepote, i kada se probudim, kažem Halid, ovaj šaret mi je voda. Halide, ovo ti šaret, ovaj sad nije, nemoj da ga propustiš, sanjaš nešto. Kao potuku, Halid se glumi između i nebesa i sanja kako je sad trenutno u pustinu. I onda kako iskorači u zelenu oazu, odnosno u bašću koja je rahatno i I razmišlja, Halid kaže, hoću da idem, to Boži poslanika Muhammeda sallallahu Hoću da idem da pričam, da vidim što on hoće, što će da mi ponudi. I onda krene neko. I sretne su hejda, jednog od koji je bio veliki neprijatelj Božje poslanika. kaže, ovo su mjeri, kakva je naša stanja? Zar ne vidi šta je sa nama? Zašto ne pričamo s Božjim Zašto ne pričamo s Muhammedom? Kaže, ne. Tako mi je Allah, zakone se Suhejl, Kada bi svi otišli Muhammedu, ja ne. I on Ali vidi da kod njega nema hajran ti bereko. Sretne drugog, istom odgovoru. Onda sretne Osmana bin Talša, radi Allah odmordavu, i pita ga, kaže, o, Osmane, vidi šta je sa nama. Kaže, vidi, kaže, šta je sa nama? Kaže, mi smo kao lisica u jamu. Samo treba da nam neko raspe malo vode, da se udarimo i da izađemo, da pođemo na svoj. Znači, odnosno daje svoj primjer neke mušlika i e sad situacija možda je kod poslanika i muslimana. Kad pa šta nam čine? A zna su njegovi tako oči skinuli u bitci na Petrušana. Kaže, treba mi Muhammed. Da pričamo se, Makar da pričamo se. I kaže, i kaže, Osman i Zlatan, ćemo se kod mesta iza me. Kaže mali, čekaj me kod tog mjesta, a do tih prvi dođe, čekaj na koja prvi dođe, čekaj. Sretnemo se pred zoru. Pred sada. Da kada je da igra, Jedno. Da još onih ulica. Prodavac Mekelija kaže kad tamo sretnu Amrigijanaca koji je bio veliki diplomata i čovjek koji je bio također od prvaka Mekelija i sretnu njega i pita i on gdje ste poslije ovako radili. Sad oni nisu zadovoljni niti radi da mu kažu da su pošli. Kaže, gdje smo Kaže, ja sam pošli, sam pošli, gdje ste pošli? Kaže, ali, onda pravo mi kaže, e, mi smo pošli Muhammedu. Ti kako hoćeš? Mi smo pošli Muhammedu, jer vidi šta je sam I šta je sa našom situacijom? Vjerovom, ne vjerovom, i sve ono što se dešavalo. Kaže, Amit i ja sam pošao. Nego nismo onda im kaže, jer mogu skupiti, kaže, i onda se svi prilici skupili. Kad se stigli kod Medine, i ušli u Medinu, meni Bin Valid, dakle Halidov brat, dolazi kod Halide, kaže Boži poslanik je čuo za vas i jedva čeka da mu dođe. Ne kaže sad neka čekaju 15 dana van pa da razmislim da ih primi, neka oni što su činili, a činili su velika zla, nego kaže veli, pohitaj Halide, Boži poslanik se obradovo u dolazu. Super. I kaže, Halid ibn Velid kaže obukao sam lijepo dijelo, to što sam imao najljepše. Čistu lijepu košu Poslije tog puta da dođe Božim poslaniku sallallahu Kaže kada sam izbio, odnosno došao pred poslanikom, kaže rekao mi je, nasmijao mi se. Osme radosni, nekom odeš u gosti, možda si došao tako, možda opnarirao nešto drugo, on kaže hajde malo, pola na pola da ste i vidiš da, kaže, ja samo došao, ne mogu ni kamu da popijem. Boži poslanik sada sem se nasmije i kaže, ali da dobro nam došao, kaže, zakasnio sina, odavno te čeka, odavno te čeka Mohamed. Tvoja pamet, tvoja razum, tvoja sposobnost za, za neko kao ti može da neki reći Na mi ubiješ Subhanallah kaže Hatim i Velik, izgovori šehade, ašadu la ilaha illallah, ašadu Muhammeda Rasulullah, i kaže Boži poslani. Pazi, muslimani, mi se očuvamo muslimani, radimo, praktikujemo. Šta je voljelo Halida? Kaže Boži poslani se moli Allaha da mi oprosti sve ono što sam učinio u islamu. One grijehe posebno u borbi protiv muslimani odnosno u borbi protiv djeca Šta mu kaže Boži poslani? Kaže Boži poslani, go Halide, kada primiš islam, Dakle, ono što je prije islam sve to poništio. To je konačno i gotovo. Znači, kažem, ću da istina hak, ha, ali nije mira. Kaže, voli Allaha da me oprosti. Dakle, ne ostaje na tome, već kaže, moli Allaha da me oprosti. I kaže, Boži poslani sallallahu alaihi sallam, Allah mu moj oprosti hajdu sve ono što je činio prije Islama u borbi protiv Islama. I to je bio priče, odnosno događaja, jeste da mi imamo mnogo naše braće koji su vani, a koji mnogo vrijede. Šta je Boži poslanik za Halida? Kada bi nam došao, počastili bi ga. وَقَدَرْنَاهُ عَلَى غَيْرِ I dali bi mu prednost nad mnogim ljudima. Koliko ima onih koji imaju prednost nad mnogim ljudima, a koji nisu tu, a možemo da uberemo to dobro i taj plod, hajere, dobra, samo malo da poradimo se. A da vide ovo nama fino. Da vide u nama, dakle, da i nešto privlači, toplota, ljepota i slava. Ako ti živiš tako, ako tako se osjećaš, znati da čovjek dolazi tom svetlu i tom pruru. Kao što smo spomenuli u ovom džematu, ja sam uvijek ne ponavljam ove desove svaku noć, pa ovaj, jedan događaj koji se desio sa mladićem u Americi, u džami, u Brooklyn, ulazi Amerikanac, latinoamerikanac, ali amerikanac, dakle dolazi u džaviju, kaže onako grupa muslimana, sedi on kaže kako su ulazi u vašu vjeru, kako su ulazi u vašu vjeru, kaže šta ćete u vašu vjeru, šta te dovelo nama, kaže da me pitaš kako će da bude musliman, kaže moj prvo se trebaš okupat, očistit, pa onda dođe. Kaže, on sam izađe jednog, nakon nekog, minuta, kaže, ukupilo sam Šta treba da bude musliman? Kaže, govori šehade, potvrdi da je samo Allah Bog, da je Muhammed i da je Isa poslani, pošto si ti bio kršćanin. Dakle, da potvrdi da Isa nema nikakva božanska svojstva, on je samo čovjek i poslani, Kaže, šta da je da Allah, vešta Muhammed Rasulullah, vešta da ne Isa Rasulullah. Kaže, šta treba sad da radim? Kaže, klanjaš namaz. Kaže, hajde, podučite me namazu. I kaže, podučili smo odmah prvi namaz je sam. I kaže, taj dan je klanio svih pet vakata, odnosno to što je bilo sada u džami. I mnogo je platno na namazu, na sečbi. I kaže, mnogo je dobro da bude na sečbi. I moli Allah na Đelešanu oprosti. I kaže, jedan Arab mu priđe od te braće muslimana i sede pored njega i kaže, brate, kad sedem sa tobom nekako mi lijepo, tek ti misla, on treba ovdje druči, kaže, lijepo mi nekako to prima kod tebe. Kaže on, i šta te dole nama? Kaže, ja dugo godina tražim hak istinu. Dugo godina istražujem i ispitujem gdje hak istina. I kaže, čitao sam o svim vjerama, od kršćanstva, jevrejstva, budizma, ne se, ovih hinduizma i tamo svih vjera i o islamu. I kaže, nisam mogao da se odlučim. I onda sam uporno molio Allaha Đelešanu, odnosno jednog jedinog Boga, uputi me tebi, uputi me na pravi. To sam, kaže, us, bio ustrajan u i sinoć sam, odnosno prije nego što mi je došao, došao usnio, u snu, usnio Isa Aleyhisselam. Ne Mohameda, Isa Aleyhisselam. Dakle, poslanika u čio je on vjeri navodno bio, ono što je iskrivljeno od njega. I kaže, dođe mi čovjek posebne nepotre u san. I kaže mi, ja ga pitam, ko si ti kad ja sam Isa Aleyhisselam? Allahu poslavi. I kaže mi prskog na mene, kun Muhammedije, budi sredbenik Muhammedije. I kad je usto, on je vidio taj sad nije običan, to nije samo nakon stvar, hajde, svasta sam ovo stane. Jer je goreo dugo vremena da nađe hak istinu, i kaže, kada mu Isa dolazi kao poslanik prije Muhammeda, i kaže mu, budi sredbenik Muhammeda, kaže, ustane i dođe u džaviju i kaže, kako da bude musliman? I kaže ovi Arabi, ova braća, kažu, tri dana je sa nama bio, nije se dvajao od nas. Na svakom namazu bi u džaviju. Da sežbi je dugo u vatlu, Kaže, treći dan na akšam namazu ostoje na sečti dugo. Imam i usto sa sečte, završili sedenje, mi smo mislili da je zaspod umora, jer veliki šider i čup je dao svom tijelu. I kaže, onda kad smo predali selam, zovnuli smo ga, pozvali smo ga imenom, kaže, on nije odgovarao. Onda je jedan od nas dotakao, pao je mrtav, preselio je na sečti nakon tri dana. Nakon tri dana islama. A Boži poslanik vam se kaže, u kakvom halu preseliš, tako ćeš da ljudi. bude. Kukakvi mislima umreš, tako ćeš biti proživjen, Allah umreš. Tri dana muslima, Allah udar bez krca. Mi muslimani odruđenje, naši dedovi, pradedovi, čukude, 500 godina muslimani, ko umre prije, ko umre u mnahičenju, u grijehu, u tuđem haku, ko umre na srcu, onaj pijeca. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم قولي ماما riječ, molim Allah prođe meni za raz, molite nam Allah oprosti zato što Allah milosti, zato što Allah prašta. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halalite ako smo, ako smo ne uživili. Ako nismo, da ima ovaj život. Molim Allah da rešavamo da naše goste i gore musafir, sve vas nagradi najljepšom nagradom i nagradi nas dženetom na Dunjaluku i Ahiretu. jer je džennet na dunjaluku ono o čemu je naš, naš musafir pričao, a džennet na ahiretu je rezultat toga na dunjaluku. Moj Allah je što nas bio nagradi, ovo je bilo kratko i mi smo ljuti, ovaj, što smo sad tako to prekinuli, završili, da sam vas bio nagradi. Salamu alaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله